reka tubaramutse tubaha ikaze mu kiganiro mwumvise gira icyo ushikirije eh, rero ikiganiro cyagira icyo ushikirije cy'uno munsi turaza kugaruka ku makuru makuru eh, yaranze iyi ndwi dusozereye n'amakuru rero yaciye hano ku isamirizi y'u Burundi eh, isamirizi ya isanganiro hano mu gisagara cya bujumbura mudukurikira ku murongo wa mirongo inani n'icyenda n'ibice indwi mukadukurikirana kandi ku murongo w'ijana na rimwe muri hagati mu gihugu mu makuru rero tubashikiriza reka tugaruke kuri amwe yo twabashikirije eh, mu gisata cy'amagara y'abantu bamwe mu banyagihugu bo mu burere butandukanye bw'igihugu baridoga ko batagishobora kuronka imiti bandikiwe n'abaganga haba mu mafarumasi y'ibitaro Eh, haba mu mafarumasi cyangwa mu bitaro bituye bamenyesha ko kenshi babarungika kuyigura mu mafarumasi y'abikorera utwabo ABBDM iryo shyirahamwe rero ngo rikaba rirajwe ishinga n'ubukene bw'imiti bwibonekeza mu mavuriro n'ibitaro bituma abagwayi bataronka imiti iyo bagiye kwivuza Eh, aha rero bakaba babivuze inyuma y'aho bamwe mu banyagihugu bo mu bice bitandukanye by'igihugu bidogeye ko babura imiti iyo bituye ibitaro n'amavuriro urongoye regidezo mu karere ko hagati no mu buseruko bw'igihugu akavuga ko ibyigwa bijyanye n'icyo gisabo byaheze gukogwa ngo barindiriye ko icyo cyuma kiboneka ariko ngo ntazi igihe kizobonekera mu gisata cy'ubutunzi ibikorwa byo kurangura byo gutangura kubaka isoko nkuru ya bujumbura imbere y'ukuduza igiciro cy'impushya zo gukora ku bafise ubwo bunywero buri mu mugwi wa ce ibi rero bikaba byavuzwe na jean samandari n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe mu gihe ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha muri uyu mwaka riduza igiciro cy'impushya ku bafise ubunywero buri muri uwo muke wa ce Jansa Amandari asaba leta gufasha kubaronsa kuronsa abadandaza ibyo binyobwa ngo kuko hari abariha izo mpusha ariko ntibaronke ibyo binyobwa mu gisata cyo kwiyunguruza bamwe mu bafise ibituro by'igitoro mu gisagara cya bujumbura baridoga ko indinganizo yo gutanga igitoro yahindutse batagishijwe inama abaganiriye na Radio isanganiro banegura ko basabwa kujya kukipakirira mu bubiko igitega mu gihe bahora bagashikanirwa mu gisagara cya bujumbura bagasigura ko babikoze uko bahomba bituma bemera kumara igihe kirekire bakirindiriye bamwe mu bunguruza abantu bakoresheje amatagisi bakorera mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura bakaba bafise amakenga ko ibyo bishobora kunyura ibyo kuronka igitoro bagasaba ishyirahamwe sopebu kubyumvikana n'abafise ibituro byo gutanga igitoro kuri ibyo tumuhamagaye ku murongo wa telefone ku munsi wa mbere umuyobozi mukuru wa sopebu Samuel Ndayisenga yamenyesheje ko atacyahindutse mu itangwa ry'igitoro agasigura ko ari ingingo y'akanya gato yafashwe ku bafise ubushobozi bwo gucunguruza agatomora ko bitazorenza indwi imwe ayo rero namwe amwe mu makuru twabashyikirije muri ino indwi turi turasozera Eh, mukaba mufise akanya ko kugira icyo muyavuga ko eh, sayo gusa mwabyumvise hari n'ayandi ariko tubibutsa ko ufata ijambo aheza ah, akabishyikiriza mu rupfasoni atawe ah, atutse cyangwa abwiye nabi eh, ah, urumva yuko bisaba yuko umuntu abivuga mu rupfasoni akoresheje imvugo itomoye akavuga icyo ashaka gushyikiriza ku nkuru twabashikirije nuko rero muraca ku mirongo ya mirongo irindwi na gatandatu busa mirongo umunani na gatatu amajya na mirongo itatu na gatatu Alo. Umunywanyi kumburengerana hagaze neza. Abariko ah, baratelefona mwajya ahameze neza mugaheza muga mukakura. Ndezekiyeri ndayisaba ndi mu miduga Eh uragarutse Eh, ndagarutse yego ikindi cyiyumviro ga icyo gitoro twe kiza imuyinga mhm. ndakumva ezikiyeri icyo gitoro kiza imuyinga kiba kivuye igitega mhm. nta kuntu bakirondera ntabwo nk'icyicaro nk'ahandi kugira kiza kiraza kiva hasi usanga yazinzwe nawe nyine mu kujyana gito mm. ariko mugabo ari nka zibiri umwe azana moroteje ubundi ku mujyi kikaba gishyikiye erega evode eh. ishyirahamwe sopebu si ryo ryonyine rizana igitoro hariho n'abandi bakizana none gikena gute mm. bama babashikirije yuko hari ikibazo cy'amafaranga mva makungu murakomeye alo oh, ntabwo twumvikana genda bumva neza muri bande mutwakuye muri hehe agatelefone karamugoye kumbure abandanya agerageza arashobora kuturonka mu kanya kari imbere ku by'ukuri E, jewe nk'uko ndiko ndabibona mhm. mbere na mbere niba banza nka leta nibanze irabe yuko aya mafarumasi bwa mbere na mbere ariko akora biciye mu mategeko ariko ariko ariko ntitwabavuze ku kibazo cy'amafarumasi twavuze ariko birimwo birimo mm, eh, kuko hajya umwenegihugu mhm. ntacagwa mu mporero mhm. amafarumasi abayeho ni byiza ariko akore yisunze amategeko ko eh, na twebwe nk'aho duherereye turabona yuko hari amafarumasi kweri nawe ukiyumvira ati none nk'iyi farumasi yemewe n'ubushikiranganji bw'ubugeni bw'amagara y'abantu benshi ariko rogeye urabye aho usanga iri kirakorera eh, ariko rogeye twabashyikirije inkuru ivuga yuko abantu batandukanye abanyagihugu batandukanye bidoga yuko eh, iyo bagiye kwa muganga bataronka y'imiti bizogenda neza cyane turabyizera aho ni sawa hanyuma ikindi kintu mbona gisa n'icagoye mwarakivuze cerekeye c'amazi mhm. ni ukuri kuzima e, regide zone irabe ikubita inzu ibipfusi amazi hehe amazi hehe iziragira iziradugaburira amazi kuko hari igihe twe tumara nk'indwi tudafise amazi aho ni hehe mu gihosha mu gihosha ego urashobora gusanga urupangu kanaka mwegeranye rurafise amazi baratanze baratanze nomero baratanze nomero ababijejwe muri regide ati ugize ikibazo bahamagare bahamagaye hanyuma ntivyakunda cyane cyane ndagerageza eh, ego cyane eh, urumva muragerageza mugaca kuri ziriya nimero babahaye hama mukumva inyishu babaha uyu ariko twebwe mhm. jewe ntawe negereye ndegereye ishami rya jidedzi njyewe narishikiyeyo mhm. hanyuma ndabaza ati none ko twebwe amazi tutayaronka ariko ngaha impande ngaha impande yacu tukaba kandi naho nye benshi barahazi baramaze no kuhaza bakaraba bagaca batubwira ngo dufise ngo amatiyo ya kera mugabo twabaza abandi tweganye tukumva turafatanye muga twe tukabura ingere bigenda mm, kumbure ico kibazo ababijejwe ko bacumvise ngira bariko baragitorera umuti atuvyizera ijoro ryiza ijoro ryiza reka duha akandi kanya abandi badukurikira kugira ngo bashobore kugira icyo bashyikirije ku makuru twabashyikirije muri ino ndwi abadutelefona mubandanya mutwakura muraca kandi ku murongo wa mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi muraca kuri mirongo ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mirongo ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu albert wayo mushanga jakasigura ingene buzaba butangwa mu bigisha mhm boje niko ndaraba ariko umenga twayibashikirije mu ndwi irangiye yo indwi heze atari ino ndwi oya muri indwi nayumvise mhm bogeri ikintu ntusaba mhm. ni uku kuntu nubwira nk'umushikiranganji nyamba byumva mhm. bakaraba bajya bigisha basanzwe bigisha abapfutakizi mhm. kuko aho mperereye mbona umengo ni benshi kandi mbona umenga mu bantu baba prioritaire baba barimwo mm. bakaraba by'ukuri bakaronka akazi kuko ndabona ku mengo bararushe kandi ata kintu ariko umushikiranganje aravuga ati bazogira bazokoresha ikibazo ni ibigo gukoresha ikibazo mugabo ugasanga bajya bahora bigisha ntibaronsa akazi kandi umuntu amaze imyaka ibiri itatu ariko arakora mm. ukajya usanga uwo mwaka ntiyaronsa akazi kandi umva amahirwe wamucitse mm-hmm. yari asanzwe ari nk'umusi w'ukonta cyangwa umupekonta ari ku kazi biba bigoye je n'ibyo mbona ari inoterera urakoze riki icyumviro cyawe kirumvikana ego mm. ikiganiro nigire ucishikirije Eh, telefona ni ku murongo wa mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajyana na mirongo itatu na gatatu muraca kandi mbi ntabangane mhm. mhm. mhm. no mm, mu rugabyi nagire mvuge ku kibazo cy'iki gitoro none ko abanyagihugu baguma bakoma induru ku bitoro kandi biva hanze none habura inzoga zikorerwa mu burundi ibitoro nabyo bikabura ibyo bintu wumva naho tuvuze induru bimeze gute muravuze induru nyine none ko ibitoro bibuze ntiwumva ko induru ziguma zivuga kubera ibitoro biba byabuze izihe ga ntabangana wowe izihe induru izihe ga ntabangana haro ntabangana icyumviro agatelefone gaciye gacika icyumviro kitarahera ariko avuga ku bukene bw'igitoro haro haro n'amahoro yego n'amahoro hmm, muri bande mutwakuye muri hehe bayita jean muri bujumbura kibitoke eh, jean bosco bujumbura kibitoke ni amahoro ngaho honye egome ugomba mm, gushyikiriza icyiyumviro ku nkuru yawe bonagira nshikirize ku iyi nkuru y'igitoro numva mm, gitoro abidoga yuko batagishikaniye mu gitoro barabagira babiri aba mhm. babijejwe kugira ngo bashyire amashyirahamwe menshi mhm. n'imiburiburi ababishoboye bose bashobore kuba bokora kugira ngo igitoro kiboneke uvuga mhm. uti ntiwahame ikindi nacyo mhm. ku yindi nkuru ni ijyanye n'ukuntu bazotanga ubuzi mhm. mu bigisha baciye ibibazo hariho nk'abantu benshi cyane bamaze igihe bakutse ibibyi uri uriko bari bariko barakwiza imyaka itanu itandatu kandi bagasa n'abakorera mhm. ubusa uri kuraraba n'ubwitange mhm. budasanzwe mhm. hano iwacu muri kibitoke bariho ngira ngo ashe Bosco iki agatelefone gaciye kupika tutara ataraheza icyumviro neza ariko rikavuga ku kibazo uh, eh, cyabigisha bashasha bazohabwa akazi allo allo oui namahoro allo allo ndabumva namahoro allo allo namahoro salvatore nawe na ka telefone kumbure kumbura amarezo yamugoye alo ni amahoro ni amahoro alo ndabumva ni amahoro yego ndagarutse eh duga duga ku ijambo ijambo mfise niri mhm. umuntu ni kijya kibazo umuntu agiye kwa muganga mhm. ivuro rya leta uhageze ushushanganya imiti ntayihari mm. bagashobora kurongera ku iforomasi umuntu akaba ashobora kurengana mm. kandi imiti baca ngo yose ngiri mu iforomasi none mwebwe icyumviro cyanyu ni ikihe ga salvatore kuri ico cimiti kwa muganga. Mhm. Leta eh, kwere yo turaba natwe abenegihugu kweri turagize ikibazo cyo buri imiti. Mhm. Ego je canje gisaba naramo ndatuba. Ego deho ubuti leta yo biraba imiti ikaboneka mu bitaro n'amavuriro. Icyumviro cyawe kirumvikana deho. agatelefone ntikamukundiye kugira ngo tubandanye tuvugana mu minota mikeya turasozera kino kiganiro aho iwanyu havugwa ah, gira icyo ushikirije ubundi munywanyi ku murongo alo ni amahoro mm, muri bande mutwakuye muri hehe ndi muruzi basiziye kwivuga izina hama tukironke neza uko byamye kuvana kera icyumviro cyavuga uti igitoro nuko cyogwizwa eh, cyogwizwa mu gihugu mm-hmm. ibintu dufungura twebwe bato bato birazinda kubera igitoro hmm. eh, ntibashira abantu bafite ibitari bagenda guterangura hanze ariko hama twebwe bato bato turonke ibintu byiza biri ku giciro bitoya none wewe naho utashimye kwivuga izina eh. none eh, abandi baravuze ko badafite imitahe ikwiye imitahe rero nibarekura uwo ari we wose azana igitoro turonke ujya nko ku isitasiyo uratona nk'uva ngaha gushika umuremure ugashika utaronse igitoro kandi isa muhira musaba musaba none musaba none hakorwa iki neza na neza nibareke umuntu wese ku tugume tugume nka kera mhm.